Tractatus vigesimus tertius Item alius de natale domini Nota quidem sunt vobis dilectissimi et frequenter audita quae ad sacramentum pertinent solemnitatis hodierne sed sicut in lesis oculis voluptatem affert lux ista visibilis ita cordibus sanis aeternum dat gaudium nativitas salvatoris quae a nobis numquam est tacenda licet non sit ud dignum est explicanda non enim ad illud tantumoto sacramentum quo filius Dei consempiternus est patri sed etiam ad hunc ortum quo verbum caro factum est credimus pertinere quod dictum est generationem eius quis enarabit Deus iteque Dei Filius, par atque eadem Dei Patre et cum Patre Natura, Universitatis Creator et Dominus, totus ubique presens et omnia totus excedens, in ordine temporum quae ipsius dispositione decurunt, hunc sibi diem quo in salutem mundi ex beata maria nasceretur elegit integro per omnia pudore generantis cuius virginitas sic non est violata partu ut non fuerat temerata conceptu quod imploretur sicut aet evangelista quod dictum est ad domino per isaiam profetam ecce virgo concipiet in utero et pariet filium et vocabitur nomen eos emmanuel quod interpretatur nobiscum deus Hic enim mirabilis sacrae virginis partus, vere humanam vereque divinam una edidet prole naturam quia non ita proprietates suas tenuit utraque substantia ut personarum in eis posset esse discretio nec sic creatura in societatem sui creatoris assumpta est ut ille habitator et illa esset habitaculum sed ita ut naturae alteri altera miseretur et quamvis alia sit quae suscipitur alia vero quae suscipit. In tantam tamen unitatem convenit utriusque diversitas, ut unus idemque sit filius, qui se, et secundum quod veros homo est, patre dicit minorem, et secundum quod veros Deus est, patri profitetur equalem. Hanc unitatem dilectissimi, qua creatori creatura conseritur, intelligentiae oculis cernere, cecitas ariana non potuit quae unigenitum Dei eustem cum Patre gloriae atque substantiae esse non credens, minorem sibi finxit filii Deitatem. De his, quae ad formam sunt referenda servilem, quam idem filius Dei ut ostendat in se non discrete neque alterius esse personae sic cum eadem dicit pater maior me est quem adnum cum eadem dicit ego et pater unum sumus in forma enim servi quam nostre reparationes causa in saeculorum fine suscepit minor est patre in forma autem dei in qua erat ante saecula et qualis est patri in humilitate humana factus ex muliere factus sub lege in maiestate divina manens deus verbum per quod facta sunt omnia proinde qui in forma dei fecit hominem in forma servi factus est homo sed utrumque deus de potentia suscipientes utrumque homo de humilitate suscepti. Tenet enim sine defectu proprietatem suam utraque natura, et sicut formam servi, Dei forma non adimit, ita formam Dei, servi forma non minuit, sacramentum iteque unite cum infirmitate virtutis propter eandem Dei hominisque naturam minorem patre dici filium sinit deitas autem quae una est in trinitate patris et filii et spiritus sancti omnem opinionem in equalitatis excludit nil ibi habet eternitas temporale nihil natura dissimile una illic voluntas est eadem substantia par potestas et non tres dii sed unus deus quia vera et inseparabilis est unitas ubi nulla potest esse diversitas in integra igitur veri homines perfectaque natura verus natus est deus totus in suis totus in nostris. Nostra autem dicimus, quae in nobis ab initio creator condidit, et quae reparanda suscepit, nam illa quae deceptor invexit, et homo deceptus admisit, nullum habuerunt in salvatore vestigium, nec quia communionem humanarum subiet infirmitatum ideo nostrorum fuit particeps delictorum ad sumsit formam servi sine sorde peccati humana provehens divina non minuens exinanitio enim illa quas se invisibilis visibilem prebuit, inclinatio fuit miserationes, non defectio potestatis. Ut ergo ad aeternam beatitudinem ab originalibus vinculis, et a mundanis revocaremur erroribus, ipse ad nos descendit, adquem nos non poteramus ascendere quia etsi multis inerat amor veri incertarum tamen opinionum varietas fallacium daemonum decipie batru astutia et falsi nominis scientia in diversas compugnantesque sententias humana ignorantia trahebatur. Ad auferendum autem hoc ludibrium, quo captive mentes supervienti diavolo serviebant, non sufficiebat doctrina legalis, nec per solas cohortationes propheticas poterat natura nostra reparari sed adicienda erat veritas redemptionis moralibus institutis et corruptam ab initio originem novis renasci oportebat exordiis offerenda erat pro reconciliandis ostia, quae et nostri generis socia et nostrae contaminationes esset aliena ut hoc propositum dei quo peccatum mundi in iesu christi placuit nativitate ac passione deleri ad omnium generationum saecula pertineret nec turbarent nos sed potius confirmarent mysteria pro temporum ratione variata cum fides qua vivimus nulla fuerit etate diversa Cessent igitur illorum querelle, qui indio murmure divinis dispensationibus obloquentes, De Dominice Nativitatis tarditate causantur, tamquam praeteritis temporibus non sit impensum, quod in ultima mundi etate sit gestum. Verbi enim incarnatio hoc contulit facienda, quod facta et sacramentum salutis humanae in nulla umquam antiquitate cessavit. Quod predica verunt apostoli, hoc annuncia verunt et profete. Nec sero est in pleitum, quod semper est creditum. Sapientia vero et beninitas Dei, hac salutiferi operes mora, capaciores nos sue vocationes e fecit ut quod multis signis multis vocibus, multisque mysteries per tot fuerat saecula annunciatum in his diebus evangelii non esset ambiguum et nativitas salvatoris quae omnia miracula omnem quae humanae intelligentiae erat excessura mensuram, tanto constantiorem in nobis gigneret fidem, quanto predicatio eius et antiquior precesisset et crebrior. Non itaque novo consilio Deus rebus humanis nec sera miseratione consuluit, sera constitutione mundi una meandemque omnibus causam salutis instituit gratia enim dei qua semper est universitas justificata sanctorum aucta est christo nascente non cepta et hoc magne pietatis sacramentum quod totus iam mundus impletus est tam potens etiam in sui significationibus fuit ut non minus adepti sint qui illud credidere promisum, quam qui suscepere donatum unde cum manifesta pietati dilectissimi quante in nos divitiae divine bonitatis effuse sint, quibus ad aeternitatem invocandis non solum precedentium exemplorum utilitas ministravet, sed etiam ipsa veritas visibilis et corporales apparuit, non segni neque carnali gaudio diem dominice nativitatis celebrare debemus, quod digne et intelligente fiat a singulis si me minerit quisque cuius corporis membrum sit et cui capiti cooptatum ne sacre edificationi discors compago non hereat Considerati dilectissimi et secundum illuminationem spiritus sancti prudenter advertitei quis nos in se susceperit, et quem susceperimus in nobis, quoniam sicut factus es Dominus Iesus caro nostra nascendo, ita et nos facti sumus corpus ipsius renascendo. Ideo et membra Christi et templum sumus spiritus Dei, et ob hoc beatus apostolus dicit glorificate et portate deum in corpore vestro qui formam nobis suae mansuetudinis et humilitatis insinuans ea nos virtute imbuit qua redemit ipso domino policente Venite ad me omnes qui laboratis et honorati estis et ego vos reficiam tolite jugum meum super vos et dicite a me qui mitis sum et humilis corde et invenietis requiem animabus vestris Suscipiamus ergo regentis nos veritatis non grave nec asperum jugum et simus eos humilitatis similes cuius gloriae volumus esse conformet ipsua auxiliante et perducente nos ad promissiones suas, qui secundum magna misericordiam suam potens est et nostra peccata delere, et sua in nobis dona perficere, Christus Dominus Noster, qui vivit et regnat in saecula saeculorum. Amen.